Јас би сакал денеска да продолжам со темата што ја започнавме минатата сабота попладне. Само накратко да спомнам, пошто и немаме многу време, не би сакал многу да ви задржувам. Исус во својата мисија има за цел, значи, имал за цел да дојде, да се роди како еден од нас, да живее безгрешен живот и како таков, како безгрешно јагне, да го даде својот живот на крстот, за да може да го оствари планот на спасението. Никако поинако не можело. И на тој начин и да ја врати власта врз планетата, онаа власт која што му е дал на Адама на почеток, а кој што Адам ја изгубил заради падот во грефа. И спомнавме, кажавме дека тоа гјаволот много добро го знае и се обидува на три начини да спречи, се обидувал, всушност не успел, хвала му на, на Бога, да го спречи Исуса во таа намера. Прво, се обидел да го убие уште пред да се случи крстот. Знаете дека преку Ирод уште кога Исус бил мал, а, се случил поколм на, на деца до две годишна возраст, но Господ го сочувал нормално. Како што го чува и предходно, и неговите предходници, целата таа лоза, тоа е, мислам, много интересно да земеме и некојаш да проучуваме како тоа гјаволот се обидувал уште на почетокот, а, имајки предвид дека неговата глава ќе биде на крајот смачкана, или уште на почетокот тоа Господ им го кажал на Адам и Ева во Битие 3.15, и им дал една голема надеж дека семето ќе дојде еден ден и ќе му ја смачка главата на ќе ја смачка главата на на змијата. И ѓаволот се обидувал го прочитавме тој пат Откровение 12:4 да не отвараме сега таму да спомнам само стих кој што вели дека значи го опишува змевот кој што стоеше пред жената која требаше да роди за да го проголта детето која ќе роди. Уште од старт Уште кога се родил Исус, кога се овоплотил и станал како еден од нас, гјаволот се обидува да го убие. Потоа имаме една ситуација во Лука, четврта глава, од 24 до 30, тука тие стикови, може да мора да ги читаме сите, каде што Исус е, им спомнува на израелците дека во времето на Илија имаше многу довици вика, во, во, во Израел, и кога небото беше затворено 3 години и 6 месеци и настана голем глад по целата земја. Читам во Лука 4 глава, 24 до 30. И при едно од нив не беше пратен Илија, а само при жената вдовица во Сидонската Сарат. Значи нека Израелка. И потоа страшно ќе ги налоти, значи овде, на национална база, онака како што израелците знаеле да, да бидат многу осетливи. Им спомнува еден друг случај. Исто имаше многу лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисей, Елисеј, но ни еден од нив не беше очистен, освен сириецот на Аман. И кога го чуја тоа, во 28 стих вели, сите во синагогата се наполнија со гнев и стана и го истераа од градот и го одведоа до стрмнината на која беше содзидан нивниот град за да го фрлат долу. Што мислите кој ги инспирирал да го направат ова? Кој работи преку нив? Се работи. Се, се разбира, дјавол. 30 стих вели, но тој помена меѓу нив и си отиде. Зато што не беше се уште дојдено времето и не требаше Исус вака, значи не, не значи дека сега јагнето дошло да уме, а па сега да, да умира вака. Не, не за да, да му го одземат животот, туку тоа самото. Тој самиот да го даде животот, како што тоа го направил на крстот. Потоа имаме ситуација во Јован, во 8 глава, од 56 до 59. Јован 8, 56 до 59, каде што исто така ке ги налути, оној случај со кој го спомнала Авраама, нели, која им вели, јас сум постар, Јас сум уште пред Авраама, пред да се роди Аврам, 58 стих. Вистина, вистина, велам, јас сум пред да се роди Аврам. Аврам со кого што тие многу се фалеле. 59 стих вели тогаш кренаа камене за да ги фрлат на него. Значи, ова е една од ситуациите. Имало повеќе ситуации кај што сакале да го каменуваат Исуса, но Исус се сокри и излезе од храмот. Се разбира, гјаволот стои за цето ова. Втор, втор, втор обид, затоа што не успел со ова, Сатана да се обидувал да го натера да погреши. Сегавате една од целите, за да тоа јагне, јагнето кое што, нели, нормално што од почетокот, уште која бил воспоставен жртвениот систем, потоа и паската, <clears throat> читаме дека требало да биде без мана, символизирајќи во Христа, семето кој што ќе дојде, ќе живее на оваа земја планета како човек и нема да погреши. Јавол тука исто а, често се обидувал, не често него минатиот пат спомнав 24 кроз 7, мислам да. Нон стоп. Може да замислите како живот можел да живее Исус, кој бил постојано на удар под искушенија да ѓаволот го сруши. Тоа било неговата цел. Да го натера да погреши. Еве ќе прочитам само два стиха, <clears throat> два извештаи, кратки извештаи за тоа дека Исус навистина не направил греф, познатиот стих во Евреите 4.15, беше искушуван во и нас, освен греот. И 1 Јованово 3.5, и знаете дека тој се јави, за да ги острани гревовите, а во него нема греф. И само така можеше да ги острани гревовите. Затоа што живееше безгрешно. И третиот метод, значи, ако не успеа да го натере, натера да погреши, не успеам да го убие, не може да го убие, тогаш ќе се обиде да го спречи по било која цена да не заврши на крстот. Е, ова било едно од потешките сите биле тешки, меѓутоа ова било тешко искушение, искушение за Исуса. И минатиот пат мислам дека ги спомнавме стиховите од она третото искушение во Матеј четврта глава во пустината, која ѓаволот му ги нуди сите царства, сета власт на земјата, секајќи да му каже, не мора да одиш на крстот, па за да на тој начин ја повратиш власта над земјата. Еве, јас ки ти ја дадам власта, Од тука нели се гледа дека ја превзел гјаволот власта од Адама, уште од почетокот кога Адам сгрешил. И еве јас ќе ти дадам се, ама само клекни пред мене и служи. Да, поклони се. Но Исус тоа не го сторил, се разбира. Ќе му одговори на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служи само Нему. Нешто што треба да го одликува еден христијанин. Значи. Христијанинот треба да се поклонува, <laughs> да коленичи, да, да му служи само на Господа. Се, се присетуваме нели, во овие мигови, може би, на Седрак Мисигев Денаго, која а, сакала да ги натераат на било кој начин да клекнат пред кипот на Новоходоносор, но ти ќе кажат, Не. Ние знаеме на кого му служиме, знаеме дека Господ ќе не избави, но и ако не не избави, е нема да клекне. Значи, само пред Господа. Ова ќе биде страшно искушение во деновите кои што е, идат. Потоа Јован 6 глава која сакале да го зацарат. И тоа предводник во ова бил Јуда, не друг туку Јуда баш. Јуда кој што бил чисто љубец, љуб, а, значи некој што ча, сакал а, почести, власт, а, а, зем, земско царство и титули, позиции, тоа бил Јуда нормално и парите тука, алч, алчноста која што не можел никогаш да ја победи. <clears throat> Но Исус кога разбрал дека сакат да дојдат и да го одвечат на сила, за да го направат цар, значи Јован 6.15 вели, пак се повлече сосем сам во гората. Што мислите, кој работел преку Јуда? Ги потикнувал повторно гјаволот. Да го одвлече неговото внимание со царство на оваа земја и да тој не заврши на крстот. Го спомнавме Петар, ми се чини минатиот пат, познатиот случај во Матеј 16 глава, кога, ели, Тој им расправал, а, обидувајки си да, да, им, а, да им укаже на тоа дека мора да се случи тоа, дека мора да замени во Иерусалим и таму да, да умре, да го положи својот живот и Петар одрекол. Бог да е милостив кон тебе, Господи, тоа никош нема да ти се случи, Мате 16.22. А тој се сврти му рече на Петра, всушност обрекајќи му се на гјаволот. Че овде многу јасно се гледа и посочено во стихот, кој е тој кој што ги ставил овие мисли и овие зборови а, во главата на Петар. И со која цел? Да го спречи Исуса да не отиде на крстот. Бегај зад мене, Сатано, ти си ми пречка, зашто мислиш не, само, не за оно што е Божио, туку за оно што е човечко. Дури и подосна, шест дни после тоа, кога ќе се најдат на гората на преобразувањето, во овој контекст кој зборуваме, ова е интересно, наистина, Што, што вели Петар кога, нели, кога ќе се појава тука Мојси и Илија, во четвртиот стих тамо од 17 глава Матеј, Петар одговори му рече Нисуса, Господи, добро за нас да сме тука, да останеме тука. <laughs> На некој начин пак гјаволот, да се задржиме тука. Не мора да се оди во Русалим. Да направиме тука три шатори, еден за тебе, еден за Мојси, еден за Илија и тука да останеме. А точно така, на него му била убава целата таа сцена, посакал па да... тоа исто така и гјаволот си работа својата работа. И сега оно што сакам да потенцирам и што е најважното цето сето ова е завршните сцени од Христовиот живот на земјата и оние негови страдања за кои што зборувавме неколку саботи. Од оваа гледна точка многу поинаква димензија добиваат неговите страдања, која ќе знаеме дека сето тоа што му се случувало на Исуса било со цел гјаволот да го натера да сгреши или да го спречи на било кој начин да заврши на крст. Дори и тие последните 24 часа, кога бил, кога имал интензивни страдања, што наистина како ги поднел, значи тоа е наистина чудно, посебно оние Слава на Бога, мислам, поради неговата врска со Бога, сето тоа го издржал, така можем и ние, така издржувале и многу маченици, посебно оние духовни страдања кои што ги имал, психички страдања во, во Гециманија. <clears throat> Ќе го спомнеме тука и Јуда, не можеме да не го спомнеме. Во Јован 13 глава 2 стих, вели за време на вечерата, знаеме на таа После на вечера, кога гјаволот веќе стави мисла во срцето на Јуда Симонов Искариот, за да го предаде. Гјаволот става мисла во срцето на Исуса да го предаде. Та знаете, кога ги гледаме овие сцени, да се обидеме да ги гледаме <clears throat> во овој контекст. Но малко е збунувачки. Може би ќе се сложите. Јас до неодамна имав малку проблем, може би дојка не е добро малку го разработив овој текст пред окопнежот на екоите, дека како се гјаволот сакал, се обидувал да го спречи да отиде на крстот, а му става мисла во главата на Јуда да оди да го предаде, а потоа знаете, ќе, ќе, ќе го инспирира целото мноштво, целиот джган, дури и демони биле присутни, и велеле распни го, распни го. Да видиме што е суштината. Гјаволот го потикнал Јуда да го предаде Христа. Но зошто? Од кој причини Јуда го предал Христа? Што мислел тој? Што планирал дека ќе се случи? Да, што не сметал дека Исус ќе се предаде, да ќе биде така, ќе ќе заврши на крстот, затоа што бил сведок на многу ситуации, каде што нели ја читавме и ние, Исус помина и си замена, Ништо не му можеле. Но дошол часот кога требало да го положи својот живот. И видите како Елен Вей тоа многу добро го опишува копнеш на коите. Ако Исус треба, треба да биде раснат, си размислувал Јуда, тоа мора да се случи. Неговиот чин на предоство на Спасителот нема да го измени конечниот резултат. Како и да е, он мора да заврши на крстот. Значи. Ако Исус не треба да умре, тоа само би го принудило да се ослободи. Тој размислува во тој контекст, значи, Сега ќе го натерам Исуса да се симне од крстот да, и да, да, се да го убрза своето зацарување овде на земјата. Тоа била неговата главна причина. Зошто го предал? Затоа е логична она негова реакција, како ќе види дека настаните не одат во тој тек, да после тоа дори нели ќе ги фрли парите, ќе рече предадов на крв и ќе заврши како што заврши. Со самоубиство. Ако Исус не треба да умре, тоа само би го принудило да се ослободи. Од сите настани Јуда со предавството би стекнал некоја корист. Значи и вака и така, тој би имал корист, посебно дека тој е оној кој што е заслужен за да Исус се зацари. Но било чудно, нели, однесувањето на Исуса, зашто веќе не се зацарува. И како што реков порано, погоре, Јуда бил тој кој што го потекнувал мноштвото. Се сеќавате кога со петте леба и трите риби, двете риби, како бе, а, ги, го нахранил ношното, па оделе, па трчале по него околу езерото. Се со таа цел, да го зацарат. Јуда со предаството, вели, би стекла некоја кори, Сметал дека со предаството на својот Господ договорил одлична работа. Не бил само тој што размислил така, мислам и учениците, сите ба, сметале дека тоа царство ќе биде тука на земјата. Сите посекувале такво нешто, но Јуда се вдал во акција и еве дори решил да го предаде со таа мисла. Сепак Јуда не верувал, значи еве во тој дел, дека Христос ќе дозволи да биде фатен, имал намера со своето предавство да му даде на Исуса поук, често пати, а, го нервирало тоа што не постапува Исус според тоа како тој мислел. Тој бил најпаметниот. Тој до, често пати го, ги подбуцнувал другите ученици, исто така да, да реагираат нешто одветно. Имал намера да игра улога што ќе го присели Спасителот во иднина да постапува кон него со должна почет. Но Јуда не знал дека Христос го предава на смрт. И Јуда решил сето тоа да го провери. Ако Исус вистина е Месија, народ на кој што тој му сторил толку многу добро, ќе се собере, овој ќе се симне од крстот, нели нема, или нема да заврши, мислам, на крст воопшто, и ќе се убрза целиот процес и Исус ќе се зацари. И јас ќе бидам најзаслужен за тоа. Почести. Па кој, кој, кој седеле, кој се буткале нај, најблиско да седнат до, до Исуса? Па и на самата а, последна вечера во горната соба, кај седел Јуда? Па веднаш до Исуса. Јован од едната страна, Јуда од другата. ќе скокнеме некој работи. Аха, ова не, не сме да се скокне. Во Гециманија, да се вратиме малку. Што мислите, каква дремка била таа дремка што ги фатил, зафатила учениците во Гециманија, кога Исус барал поддршка, но не ја добил. Надприродно било сето тоа. Гјаволот тука мешал прсти. Која му била целта? да го обескрби Христа, да не донесе одлука, да рече, бе, зошто јас ке умирам вообшто, за кого? Овие мои најблиските, па види, види како се однесуваат. Тоа му зборува гјавот цело време на, на Исуса. А, бидеќи чувствувал дека неговата заедница со Отецот е прекината, Христос се плашал дека неговата човечка природа не ке може да издржи во судирот што настапува со силите на темнината. Во пустината на искушението се решавала судбината на човечкиот род. Тојаш Христос бил победник. Сега искушувачот стапил во последен страшен судир. Знае дека не смее да ја изгуби власта над, над земјата. А близко е да ја изгуби. Знае во кој правец одат нештата. За ова се приготвувал во текот на Христовата три, тригодишна служба. Сега во тоа вложил се. Ако овде претрпи неуспех, Неговата надеж да биде господар ќе биде загубена. Земните царства на крај ќе станат Христови, а самиот тој ќе биде исфрален и прогонет. Едва и дошол до тоа што дошол, мислам, нели, се обидувал на многу планети, па успеал тука, за жал, успеал тука на нашата, и сега да го изгуби тоа. Меѓутоа, кога Христос би можел да биде победен, земјата би станала цврсто, на, са, би останала цврсто на сатаната, а човечкиот род, царство, се извинувам, би останало царство на сатаната, а човечкиот род за секојаш би останал под негова власт, знаејќи суштината на судирот што го очекувал. Христовата душа била исполнета со страшна закана на одвојување од Бога. Сатаната му рекол дека одвојувањето од Бога ќе биде вечно ако стане гаранција за грешниот свет. Видете с какви лукаства се служил. Дека ќе се поистовети со сатанското царство и никојаш повеќе нема да биде едно со Бога. Крај ќе биде. Само ако донесе одлука таква. Што ќе се добие со оваа жртва? Колку безнадежни изгледале вината и неблагодарността на луѓето. Сатаната го обтоварува купителот со најсурово прикажани прилики. Те отфрли народот што тврди дека е над сите други, во земните и во духовните предимства. Тој сака да те уништи тебе, темелот, центарот и печетот на ветувањата што му се дадени како посебен народ. Еден од твоите ученици, ученици <clears throat> кој ги слушаше твоите поуки и беше меѓу првите во црковните дејности ке те предаде. Значи, му кажува гјавот што ќе биде за вет. Таму во Гециманија, за да го обескрабри. Другиот ќе се откажат од тебе, сите ќе те напуштат. И точно и така се случува, нели? При таа помисла целото Христово сушество се тресело, се тресело од ужас. Душата му ја пробало тоа што оние кои настојуваат да ги спаси, оние што толку силно ги сакал, ќе се соединат во заговор со сатаната. Тоа било страшна борба, наистина. Не можеме да замислиме каква страшна борба се водела во неговиот тум. И после сите оние страдења, кои што имавме прилика да, да ги проручуваме неколку саботи, малтретирање, плукање, сето тоа било со цел да гјаволот го сруши уште пред да заврши на крстот. Да го понижи до, до крај и да го сруши, да предизвика реакција од негова страна. И видите сега, колкава од ова гледна точка која ги гледаме сите овие страдања, како поинаку изгледаат сите овие искушенија низ кои што минал Исуса, Исус <coughs> и колку е таа негова победа голема. Секавате на светата причести мојата проповед Исусовиот молк. Кај што во многу од тие ситуации молчел, воопшто не не се бранел, не се обидувал да се брани. Затоа што знаел, многу добро знаел дека гјаволот стои за тоа и сака да го предизвика, да избувне, да направи било што, што што ќе погреши и ќе биде крај тоа со спасението. Е сега, овој момент е исто битен и при сме. Во Јован 8.29 Јован 8.29, видите што кажал самиот Исус. Јован 8.29. Оној кој ме прати е со мене, не ме остави сам, зашто секојаш го вршам она што му е угодно. Многу јак стих кој што вели меѓу другото и тоа дека ако ја вршите Божјата волја, Господ никош нема да ве остави. Тука е секој со вас. Но, внимавајте, не ме остави сам, вели во Јован 8.29, а во Матеј 27.46, оние познати зборови на крстот, или, или лама вахтани, кои што значат Боже мој, Боже мој, зашто ме остави, првиот стих од 22 псалм. Почнемо да го цитира Исус 22 псалм. Што значи сега ова? Овде погоре тврди во Јован 8.29 дека никојаш не ме остави сам, а овде вели Боже мој, Боже мој, зашто ме остави? Зашто почувствувал раздавло од таткото? Па заради нас, заради нашите гревови била таа раздавла. Не заради нешто што тој направил. Потоа, нели ќе каже, пред да издивне се сврши. Значи, тој бил свесен, видите, не се подпира на чувствата. Затоа и го одбил и оцетот, нели, и жолчката, кои што му биле понудени. Сакал да остане, остане до крај со чист разум и да ја заврши а, значи, целата мисија не се подпира, не се подпира воопшто на чувства. И сето, сето тоа што го чувствувал како раздалба од таткото, па и ставете ги оние зборови на гјаволот што му ги зборувал уште во Гециманија, таа «Да, раздалба ќе биде конечна, крај ќе биде за тебе. А тој не можел да види подалеку ни од гробот, вели Елен Вајд подолу во еден свој цитат. Наистина било тешко за него. Вели врз Христа како наша замени гаранција е положено беззаконијето на сите нас. Тој се вброил меѓу престапниците за нас да не откупи од осудата на законот. Неговото срце го оптоварувало вината на секој Адамов потомок. Божиот гнев кон гревот, страшниот израз на неговото незадоволство кон неправдата, ја исполнувале со ужас душата неговиот син. Потекот на целиот свој живот Христос, нападнатиот свет, му ја објавувал добрите вести за милоста и љубовта на Отецот, која проштева. Често зборува за спасението и најголемите грешници, меѓутоа сега, со страшниот товар на вината што ја носел, не можел да го види милостивото лице на Отецот. Повлекувањето на Божественото лице од Спасителот во овој час на најголеми страдања го пробало неговото срце со таква болка, што човекот никојаш не може потполно да ја разбере. Затоа и многу пократко ќе издивне за разлика од другите двајци и многу други кои што виселе на крст. Неговите душевни страња биле толку големи што одвај ги чувствувал телесните болки. Со жестоки искушенија сатаната навалувал на Исусовото срце. Спасителот не можел да види преку гробот. Надешта не му покажувала дека ќе излезе од гробот како победник, ниту му зборувала за тоа дека Отецот ја прифатил неговата жртва се плашат дека гревот му одврте на Бога, што нивната разбола ќе биде вечна. Христос го чувствувал страданието, сега не тоа е битно, Христос го чувствувал страданието, што ќе го чувствува грешникот кога милоста нема повеќе да се зазема за грешниот човечки род. Умира всушност со втората смрт, која што значи конечна разделба статкото и конечно непостоење веќе, како никој да не сте биле. Чувството на гревот што предизвикал гнев кај Отецот, а кој се урнал врз него како човекова замена, ја загорчило чашата што ја пил и го скршило срцето на Божиот син. Во тој гус мрак, и сега внимавајте, тоа било чувство, но во тој гус мрак, знаете, тоа што се стемнило, среде пладно што се вели, во тој гус мрак било сокриено Божето присуство. Значи Бог бил тука. Често пати знаеме да кажеме, јас сум го велел тоа, а, кога ни е тешко, кога поминуваме ни некои животни маки, и ќе си поставиме прашање, прашање каде е Господ тогаш? На истото место каде што беше и кога неговиот син страдаше на крстот. Каде? Покрај тебе е. Господ не го остави својот син, тука беше. Тоа што Исус го направи, беше исполнување на Божиот план и на Божиата волја. Од мракот се создал, си создал себе си за солниште и се сокрил, ја сокрил својата слава од човечките очи. Бог и неговите свети ангели биле крај крстот. Бог и неговите свети ангели биле крај крстот, тука биле. Отецот бил со својот син. Сепак, неговото присутство не било откриено. Кога би засветлило од облакот неговата слава, би го уништила секој посматрач, сите што биле таму присутни. Во тој ужасен час, Христос не можел да биде утешен со присуството на Отецот. Така требало. Не можел да биде утешен со присуството на Отецот. Морал да го почувствува тоа двојување. Само газел сам газал во кацата и никого немало од луѓето крај него. Така морало да биде. И сега, оно што предходно го спомнав, исто еден дел од цитат, и тука и ќе завршиме, готово веќе отиде доста часот. Ако да не сакал Исус да заврши на крстот, тоа е зашто ја потикнувал толпата да вика распни го, распни го. Зошто го избрале Варава да биде ослободен, а не Исус. Сето тоа, гледајќи од овој аспект, било усмерено во тој правец, да преку тие страдања гјаволот <clears throat> ја постигне својата цел да го натера да сгреши, или да се откаже да не заврши на крстот. <clears throat> Повторно разбранетото мноштво почнало да завива слично на лоши духови. Среде мноштвото се наоѓале вистински демони во човечки облик и што можело да се очекува друго освен одговорот нека се распне, нека биде распнат. Сатаа да го предводи свирепиот джгам во неговото мотретирање на Спасителот. Значи, и, и целите тие сцени, гјаволот е тој кој што го предводи народот, свештениците и сите. Имал намера, ако биде можно, да го наведе да се одмазди или да го натера со чудо да се ослободи и со тоа да го урне планот на спасението. Само една флека во неговиот човечки живот, еден неуспешен обид на неговата човечка природа, да го понесе тоа страшно искушение, па Божието јагне би било несовршена жртва, а човековото откупување промашено. Тоа било неговата главна цел. И се што се случувало таму, околу пред крстот, на крстот, па сетете се што му велеле. Па ти толку многу спаси, па спаси си сам. Сето тоа биле обидите на гјаволот да ја спречи жртвата, затоа што тоа било крај за него. Но не успел. Фала му на Господа што не успел. Па дури и после тоа, што направил гјаволот? <laughs> Направил се што можел <laughs> да спречи Исус да не излезе од гробот. Да. <laughs> Замислите си смешни дури работи. Мислам, в камен, па не знам, па запечатен, па војска, не знам, цела таму римјани околу гробот, но не успел не успел во ништо од ова, планот на спасението е остварен <clears throat> и нормално се уште тече во смисло на тоа во оној дел кај што Исус посредува за сите нас. Се уште трае времето на милост да Фала му на Господа. Ова е, ова е радосната вест. Ова е веста, а, баш вчера останавме малку горе во, во кујната Саше нешто подгупчило јадење, позаранеги и носи гостите а, по ресторани и затоа останаа малку. И се разви дискусија и доста вкасно се, не знам, и баш Саше цитираше еден цитат, мислам дека беше од Джонс а, или Вагонер, пошто и тој е запален со таа идеја за оправдување со вера, и тоа многу, така да многу од тие текстови може да се најдат неговата веб страна. А, Цитатот велеше некако парафразирам дека силата Божја е многу поголема од силата на сатаната. Е, на кратко, мислам, тоа е многу јасно и треба да биде јасно. И силата што Господ ни ја дава во борбата против гревот, против нашето јас, е огромна. Само треба да ја прифатиме, само треба да речеме да, да соработуваме и тој план на спасение ќе се оствари и во нас, затоа што крајна цел Господова е да, да ги очисти нашите срца и да не подготви за вознесение, за да го пречекаме првин нашиот спасител и потоа да одиме заедно со него таму каде што е тој. Нека му е слава на Бога. Амин.